La máquina ya está ready para salir para la carretera. La baby baby me llama que ya está esperándome afuera. Que solo conmigo le gusta hacer las 6-9. Que le prendas del Cristina y que la martille cuando llueve. Vamos a hacer las 6 Vamos a hacer la 6-9. El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9. La baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 749. Gastando miles en el club, billetes de 100 y la glow. Los trabajos para el 22, el pana mío me lo fió, me lo fió. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando pa' Europa. Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Ella está con piel, fumando como Doctor Dre. Sangre en la infrarroja la libra llena de qué Mi pistola yo la compré, el yo me empercocié. Encima me la trepé, por el cuello la agarré. El y me arrebaté, en cuatro la mantilla por el pelo la agarré. Vamos cruzando el Teodoro en el ti la 40. Tengo dos peines de 30, pues algo no ustedes me inventa la de bala le puse chipete a la 23. Y yo no voy para ningún tribunal que se vaya para el carajo el juez. No se duerman los nenes, vamos a hacer la 6-9. El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9, la baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me eché un par de 749. Gastando miles en el club, billetes de 100 y la glow. Los trabajos valen red y la tropa, los burros los mando pa' Pagan a cincuenta y pico, el ticket yo lo duplico. Fumando puré, yo me eché tres redondas bebiendo coafina. La que alguien me ama, pistola y rifle, crack y cocaína. Ya quiere este bicho como los tecatos quieren heroína. Tu puta me ama como todas las putas aman a Messi Ya está bebiendo champaña, bebé, tengo tu medicina. Sincero, dos puntos y cinco veces tengo por coser Yo tengo la grasa como todos los domingos y el RD, Tira de bala, le puse el chipete a la 23. Y yo no voy para ningún tribunal que se vaya para el carajo el juez. No se van los nenes, vamos a hacer las 6-9 Va a llegar para tu casa con el los nenes. Vamos a hacer la 6 El pistolón en la cintura y en la lleno de nieve. Caleta 10.9. La baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me eché un par de 749. Gastando miles en el club, billetes de 100 y la Yo Los trabajo para un 22, para mí mío me lo fío. Siempre anda y la tropa, los burros los mando pa' Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Yo lo duplico. No hasta la oíste, cabrón.